بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعل مطلقا إلى الآخر Evet İzzi'den 35. dersimize geldik. Ee, nakıs nakıs konusunda gelmiştik. Nakıs konusunu işliyorduk. Nakıs fiili işliyorduk. Şimdi ve emmel madi buna geldik. Yalnız dersimize başlamadan önce bir e, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Geçen dersimizde yanlış hatırlamıyorsam e, çünkü dersi ben kaydını dinledim. E, dil sürçmesi olarak herhalde ve yukalu lehu o lehuya mef'ulu lehu demişim. Dil sürçmesi olarak söylemişim. Değil. O car mecrurdur. Yani her e, lam, lam-ı carre geldiği her kelimenin başına geldiği zaman o her hepsi mef'ulü lehu olmaz. Bunu inşallah nahuda detaylı okuyacağız beraber. O lehu mef'ulü lehu değil. O car mecrurdur. Öyle aklınızda kalmasın. Ee, bir de mef'ulü lehu mef'ulü bihi olmasa dahi naibi fail olması için bazı şartlar var. Hani ee, konumuz olmadığı halde bahsetmiştik ya demiştik mef'ulu bihi olmazsa eğer cümlede mef'ulu bihi olmazsa naibi fail diğer mef'uller yapılır ama mef'ulu lehu mutlak olarak yapılamaz. Bunu böyle e, şu, söyleyelim ileriki derslerimizde inşallah güzelce öğreneceksiniz. Nahu derslerimizde özellikle güzelce öğreneceksiniz. Ve emmel madi ama madiye gelince yani fiile nakıs nakıs fiilin mazisi, mazi sigası fetuhzefu hasfedilir. Fetuhzefu hasfedilir. El lamu lamul fiil. Lamul fiil yani son harf. Son harf hasfedilir. Minhu ondan. O fiilden. Yani o fiile maziden. O fiile maziden e, lamül fiil hasfedilir. Fi misali hangi sigada, hangi misalde? e, burada şimdi misal diyor ya misal yani sige misaldan kasıt yani örnek yani sige sige misal bunlar aynı manaya gelir bina hatta fi bina ifealu mesela o binada o yapıda yani o sigada böyle bina misal sige bunlar genelde birbirine yakın aynı manada kullanılıyor yani sarf ilminde tabi fi misal yani fi sigati hangi sigada fealu cem'e müzekkere gaib Nasara, nasara, nasaru. Darabe, daraba, darabu. Müfred değil. Tesniye değil. Cem'i. Cem'i müzekeri gaibte nakıs fiilin lamül fiili hasfedilir, atılır mutlaka, mutlak olarak. Buradaki mutlakadan kasıt nedir? Yani mutlak, yani kayıtsız şartsız. Yani ister faule sigasında olsun. ister faale sigasında. Yani ister aynül fiili dammeli olsun. ister fethali olsun. ister kesreli olsun. Hani faale sigası var. Faile var bir de faule var. Hangisi olursa olsun. İster nakıse vavi olsun. ister nakıse yai olsun. Bakın. İster nakıse vavi ister nakıse yai. İster mücerret ister mezidü Yani mutlak dediği zaman mutlak kayıtsız şartsız. Mutlakın manasını biliyorsunuz. Daha evvelki derslerimizde sizlere izah etmiştim. Mutlak yani mutlak. Yani kayıtsız şartsız. Evet fi misali fealu mutlaka ve fi misali fealet ve fealeta bakın burada mutlak değil. Fealet yani müfrede müennesi gaibe. Nasara nasara nasaru nasaret nasaret. Müfrede müennesi gaibe. Ve fealeta tesniye müennesi gaibe. Tesniye müennesi gaibe. İşte burada yani fealet fealeta. Burada da lamul fiil atılıyor ama mutlak değil, kayıtsız, şartsız değil. Kayıt var, şart var. Şart nedir? Bir şartla. Ne şartla? İza ne zaman ki infetaha fethali olursa el aynu. Aynul fiil fethali olursa eğer. Aynul fiil fethali olursa fealet ve fealeta sigalarında, misallerinde de lamül fiil hasfedilir. Ve tesbitu sabit kalır fi gayriha tesbutu sabit kalır. Yani lamül fiil. Lamül fiil sabit kalır. Burada tesbutu yani o. O sabit kalır. Yani lamül fiil. Fi gayri ha. Onların dışında. Ha yani onlar. Yani fealu, fealet, fealeta. Bu üçüsünün, üç siganın dışındaki diğer yerlerde ne şart olursa olsun lamül fiil sabit kalır. Hulasa fealuda mutlaka atılır. Ne olursa olsun hangi siga olursa olsun yani ister feale vezninde sigadan kastım yani ister feale vezninde ister feule ister feile vezninde olsun. Hani mazinin üç çeşit vezni var. Mudara'ın da e, yef'ulu, yef'alu, yef'ilu tabi bunlar beraber olduğunda altı tane bab oluyor biliyorsunuz sülasiye mücerred. Şimdi ister mücerred olsun, ister mezdufi olsun, ister nakısı ve ister nakısı yay. Her halukarda, her şartta fe'alu sigasında nakısın lamül fiili atılır. Ha fealet ve fealeta bu iki sigada da eğer aynül fiil fethali olursa atılır. Fethali olmazsa atılmaz. Ve tesbitu sabit kalır fi gayriha. Bunun dışındakilerde de sabit kalır. Fetekulu. Netice o zaman şudur. Fe öyleyse tekulu dersin. Gaza, gazeva. Buraya kadar biliyoruz zaten. Gaza hani biliyorsunuz asli gazevedir. Vav harekeli makabli fethali olduğu için elife kalb oldu. Gaza oldu. Bakın burada doğru yazmış. Gaza. Elif ile yazmış. Hatırlayın. Bir ön, dünkü dersimizde gaza neyle yazmıştı? Benim elimdeki nuskada ya ile yazmıştı. O yanlıştı. Bakın burada doğru yazmış. Fetekulu gaza gazeva Burada zaten bir i'lal yok. Nasara gazeva gazev Bakın. Aslı nedir? Gazevu gazevu O vavı attık. diyor Kuralımız bu ya. Kuralımız bu. Fealu sigasında mutlaka atıyoruz. Lamül fe'li atıyoruz gazavu. Lam fiil vav. Dammeli bir vav. Atınca ne kalıyor? Gazavu kalıyor. Lam fiil de vav. O di, bu kalan vav ise cem'i vavı. Zamirdir. Yani cem'i müzeker ya bu. Mesela nasara nasara nasaru. Orada vav var. Cem'de vav var hatırlayın. İşte burada da gaza, gazava, gazav. Aslı gazavu vavı dammasıyla beraber attık. Çünkü harf gidince hareke de gidiyor. Harf gidince eğer harekeyi bir yere vermezsek harfi atmadan önce bakın harfi atmadan önce onun harekesini bir yere vermezsek harf gittiği zaman onun harekesi de gider. Gazav kaldı. Gazav, gaza, gazava, gazav. Ha gazet bakın. Dedi ki faalet faaleta sigasında vav yani lamül fiil tabi. Lamül fiil ne şartla gidiyordu? Feale vezninde olsa. Yani aynül fiil fethali. İza in fetehel aynu dedi. Burada var mı o şart? Var. Gazavet. Bakın gazavet. Nasarat gibi. Ha bu aynül fiil fethali olduğu için burada da lamül fiili hasf ediyoruz. Atıyoruz. Harekesiyle beraber ne kalıyor? Gazet kalıyor. Gazet. Gazeta Orada da atıyoruz. Çünkü faalet faalata ikisinde de. Hem faalet hem müfredi müennesi gaibe hem tesniye-i müennesi gaibe. Tesniyede de atıyoruz. Gazeveta oluyor gazeta. Gazeveta. Vav'ı atıyoruz oluyor gazeta. Gazevne burada atılmıyor. Hani demişti ya. Fealu da atılıyor. Fealet ve fealeta o da aynı fiil fethali olsa atılıyor. Diğerlerinde atılmıyor. Gazevne cem'i müennesi gaibe. Buradan itibaren atılmıyor. Gazevne. Gazavta gazavtuma gazavtum gazavti gazavtuma gazavtunna gazavtu gazavuna. Burada atılmıyor. İla ahirihi sonuna kadar. Ve rama. Rama da aynı şekilde. Rama, ramaya, ramevu. Bakın da mutlaka atılıyor. Rameyudur aslı. Rameyu. Yayı dammasıyla beraber attık ne kaldı? Ramev kaldı. Buradaki vav cem'i müzekkerlik vavudur. Ramev. Rama attı. Ramaya ikisi attı. Ramev onlar attı. Gaza, gaza etti yani. Gazaya gitti, gaza cihad etti. Gaza ve gazav. Gazat, gazata, gazavna. Rama, rama, ya rama. Remet, bak fealet. Fealet orada da atılıyor. Çünkü aynül feil fethali. Aynül feil fethali olunca atılıyor. Remeyettir. Yayı attık fethasıyla beraber remet kaldı. Remeta remeyetadır. Yayı attık fethasıyla beraber remeta oldu. Remeyne'den itibaren atılmıyor. Remeyne, remeyte, remeytuma, remey... E, Rameyne, rameyte, rameytuma, rameytum, rameyti, rameytuma, rameytunne, rameytu, rameyna. Bu şekil. İlah yani ilel ahir. Ve radiye faile sigası. Radiye, radiya, radu. Bakın faile. Onda da atılıyor. Faul, faule sigasına geldiği zaman. E, failu yani ceme. Cem'e müzaker sigasına geldiği zaman mazisi faile vezninde de olsa yine atı mutlak demiştik ya. Radiye, radiya, radu. Asli radiyu. Bakın radiyu. Ya'yı yani lamül fiili dammesiyle beraber atıyoruz. Radu kalıyor. Evet. Radiyu. Tabi burada astagfirullah burada ya'yı dammesiyle beraber atmıyoruz. Çünkü radiv olur o zaman. Radiv olur. Vavun makabli kesreli olur. Olmaz kesinlikle. Burada e, dilim sürçtü yanlış söyledim. Burada ya'yı dammesiyle beraber atmıyoruz. Burada ya'nın dammesinin makabine yani ya'dan kastım lamül fiil. Buradaki lamül fiilin dammesini makabiline veriyoruz. Radiyudur ya. Radu oluyor ya'yı atıyoruz radu oluyor. Radiya radiya radu. Bunu iyi düşünün. Burada diğerleriyle karıştırmayın. Burada ya'nın dammesi atılmıyor. Çünkü vav'ın vav olarak kalabilmesi için makabilenin burada kesreli olmaması lazım. Eğer vavi, ya, burada lamül fiili damesiyle beraber atsak radiyu olur olmaz. O vav vav olarak kalması lazım çünkü zamirdir cem'i müzekker alametidir. Evet radiya radiya radu radiyet burada lamül fiil kaldı atılmadı bakın radiyet radit yapmadık yani niye? Çünkü aynül fiil burada fethalı değil. Aynül fiil fethalı olmadığı için burada e, ee, lamül fiili atmıyoruz. Radiyat radiyata bakın. Burada da atmıyoruz. Radiyat radiyata da bu ikisini de atmıyoruz. Diğerlerinde atmıştık. Aynı fiil fethali olduğu için atmıştık ama burada atmıyoruz. Radine burada da zaten bir şey atılmıyor. Failne gibi. Radine, radite, radituma, raditum, raditi, radituma, raditunne, raditu, radina. İşte bu çekimi de böyle. Ah buradaki ah yazıyor ya benim elimdeki yani ilel ahir burada. İla ahirihi ila ahirihi manası yani sonuna kadar. Ve kezalike yine bunun gibidir serüve. Bakın serüve, serüve, seru. Bakın faule vezninde de olsa yine e, cem'i müzekkeri gaibde ve yani oradaki lam fiil atılıyor. Bakın serüve, serüve, seruvudur aslında. Seruvu, seruvu. Ele olması lazım. Keru, kerume, kerume, kerumu. Onun gibi. Keruma, keruma, kerumu. Seruvudur. Vav'ı atıyoruz. Seru kalıyor. Serüvet. Burada lamül fe'li niye atmıyoruz? Çünkü aynül fe'il fethali değil. Serüvet. Yani serut yapmıyoruz. Serüvet. Serüveta, serune. Burada zaten bir şey atılmıyor. Serute, serutuma, serutum, seruti, serutuma, serutunne, serutu, seruna. Evet. Bugünkü dersimiz yeter olsun. İbareyi okuyorum. وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقة وفي مثال فعلت وفعلت إذا انفتح العين وتثبت في غيرها فتقول غزا غزوا غزوا غزت غزتا غزونا إلى آخره ورمى رميا رموا رمت رمتا رمينا إلى ورضي رضي رضو رضيت رضيتا رضينا رضيت إلى آخره وكذلك سروا سروا سروا, سروا سروت سروتا سرونا سروتا سروتما سروتم سروتي سروتما سروتن سروت سرونا